Toe die zevende maand begin, was die Israëlieten in die stede. Maar toe het hulle allemaal bij mekaar gekomen in Jerusalem, Jezus sien van Hoeswadak en die ander priesters, en Babel sien van Sialdeel en die ander leiers het begin om die altaar van die God van Israël weer te bouwen. Hulle wou brandoffers op die altaar offer, hulle wou doen soos die wette van Mooses sê, Mooses, die man van God. Hulle was bang voor die ander volken in die land, maar hulle het die altaar gebouw op die plek waar hij moet wees, en hulle het brandoffers op die altaar gebring vir die Heere, die brandoffers in die ochtend en die brandoffers in die aand. Hulle het die hitte feest gevier soos die wette gesê het, hulle het elke dag al die brandoffers gebring wat hulle moest brengen. Van toe af het hulle die brandoffers gebring wat hulle elke dag moest brengen, ook die offers op die nieuwe maan feeste en op die ander feeste van die Heere, en die offers wat mensen zelf besluit het om te brengen. Hulle het op die eerste dag van die zevende maand begin om die brandoffers vir die Heere te brengen, maar toe het hulle nog niet die fundamenten van die tempel van die Heere gebouw nie. Hulle het geld gegeven voor die maans wat klippe moes kap en vir die ander ambachtmanne, en hulle het vir die mense van Sidon en Tyrus kos en wijn en olijfolie gegees zodat hulle sederhout moet brengen na die seder by die stad Jafu. Koning Kores van Persie het gesê hulle mag dit doen. Dit was in die tweede jaar nadat hulle by die tempelgronde in Jerusalem gekom het. Hulle het toe begin om die tempel te bouwen. Dit was Sere Babel sien van Sealtiel, Jesus sien van Joosada, en die ander mensen, die priesters en die leviete en almal wat gevangenis was en wat teruggekomen het na Jerusalem. Hulle het die leviete wat twintig jaar oud en ouder was, gekies en aangestel om te kijken dat allemaal die werk aan die tempel recht doen. Jesa en die ander priesters, en Katmiel en die mensen wat omgehelp het, het saam gekyk dat allemaal die werk aan die tempel recht doen. Hulle was allemaal jedeers, die genadat familie het hulle gehelp. Toe die bouwers die fundamenten van die tempel klaar gebouw het, het die priesters hulle priesterkleren aangetrek en hulle het gereed gestaan met trompeten. Die leviete van die Asaf familie het gereed gestaan met symbole. Hulle moes die Heere prijs, hulle moes dit doen soos koning David van Israël gesê het hulle moet doen. Hulle het begin om die Heere te prijs en vir hom dankie te sê, van hy is goed, ja, hy doen altijd voor Israël wat hij gesê het. Al die mensen het hart begin skree en hulle het die Heere geprys omdat hulle die fundamenten van die tempel kon bouwen. Toe die ouwerpriesters en leviete en familiehoofde wat die eerste tempel geken het, sien dat hulle die fundamenten van jullie tempel bou, het hulle hard gehuil. Baie van die ander mensen was zo so blij dat hulle omgehuil het om haar te skree. Hulle het so hard geskree dat mensen niet kon hoor dat partij mensen huil nie. Mense wat ver weg was, kon hoor hoe hulle skree,